Ka qenë djali i ri i cili ka lënë pas vete dy fëmijë. Shtëpia e tij është djeg, ne musliman, më nuk shkon kërkush me shiku shtëpinë e tij. Më e keqja është se shtëpinë e tij për ta ndërtu e merr përsipër Don Lush Gjergji. Shpinë e muslimonit Shpinë e shehidit tonë واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون I sontit do të jetë si vazhdim i një dersi të cilin e kemi mbajt më herët, vlera e xhihadit. Për shkak të lidhjes së ngushtë mes xhihadit dhe shehidit apo vlerës së shehidllëkut, e kemi bërë si pasojë, mirëpo e kemi vonu shumë për disa shkaqe të tjera, do të thotë mësimeve edhe udhëtimeve të mia që i kam pas. Prandaj sonte inshallah fillojmë na të flasim rreth kësaj teme. Ndërsa kërkoj prej vllaznive Falje që e kemi vonua kohën. Inshallah Allah azze ve xhel ju shpërblen të gjithëve për këtë që e keni bërë duke prit. Ndoshta prej shkaqeve që muslimanët e kanë lënë xhihadin është se injorojnë vlerën e shehidllëkut. Ndoshta Një prej shkaqeve apo prej shkaqeve më kryesore që muslimanët e kanë lënë xhihadin është se ata e injorojnë, nuk e njohin vlerën e shehidllëkut dhe shehidit. Vlerën apo ajo hana e xhihadit e cila ka pas pastër ajo nata me hanë e cila ka ndriçu e tani është errësue është zanë hana është shkaku që njerëzit e kanë injoru vlerën e shehidit kur muslimanët e kanë ditë vlerën e shehidllëkut Dita e tyre ka qenë e ndritshme. Kur e kanë injoruar këtë, dita e tyre është bo e errët. Nata e tyre është bo e vrant, është mbyll drita e hanës. Bukuria e xhihadit ka humbur shkëlqimi i tij. Ka bukurinë e tij ia kanë humbën. Ndërsa luanët e xhihadit i kanë mbyllën. Kështu që pastaj humbja e vlerës së shehidit ka bo të humbet një rukn prej rukneve të muslimanëve, një obligim prej obligimeve të muslimanëve, obligim që Allah azze ve xhel ka thënë kutiba alejkumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ju është obligu juve lufta që muslimanët e kanë humbën apo nuk ja dinë apo që kanë ranë në këtë hall sa çka është nga se ja kanë ndryshue kuptimin e jetës dhe nuk janë të ditë se ku an knaqësia e jetës për ata thot Yusuf Kardawi than e sa adetu fi sukun than se knaqësia gzimi i njerëzve Nga se Ai është i gjallë edhe nuk vdes. Mendimi i tretë është nga se në momentin e vdekjes dëshmojnë melekt, prezentojnë melekt e mëshirës edhe ja nxjerrin shpirtin atij edhe përfundimi i jetës tij është i mirë. Mendimi i katër është se ai do të dëshmon për popujt e tjerë ditën e gjykimit. Mendimi i pestë është se është dëshmu për atë që ka iman, besim, edhe përfundimi i tij i jetës tij është i mirë. I gjashti është nga se ka dëshmitar për mbytjen e tij, e ashtë gjaku i tij dëshmitar për të. Ndërsa mendimi i shtatë është nga se shpirti i tij hyn në xhennet, ndërsa shpirtat e tjerë kodese nuk hijnë në xhennet deri vetëm se në ditën e kiametit ndërsa thot ibn Athiri fjala shahada është vdekja në rrugën e Allahut azza wa jall ndërsa është marrë me këtë emër nga se dëshmon Allahu edhe i dërguari i tij edhe melekt e tij se ai do të hynë në xhennet ndërsa thot Suhejli më e sakta prej këtij mendim prej këtyre mendimeve është se çështja e shehidllëkut, kjo lloj tregtie të cilën Allahu azza wa jall e ka ba mes tij edhe besimtarëve, këtë lloj tregtie e ka ba edhe në Teurat edhe në Inxhil e ka përmend. Kuptimi i dytë, atë çka kuptojmë nga ajeti është se nuk ka dikush i cili e kryen premtimin më shumë se Allahu azza wa jall. Mehri i dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall edhe xhennetit është shpirti edhe pasuria. Mehrin të cilin muslimanit ju duhet për me dhanë me arrit knaqësinë e Allahut Azza wa Jall edhe xhennetin të cilin ai e dëshiron e që ai duhet me e dhan nëse don me arrit, është shpirti edhe pasuria e tij. Atë të cilën e paska ble Allahu Azza wa Gjell prej besimtarëve. Kur thojnë këtë, kur sheh don xhennetin edhe knaqësinë e Allahut, po dashka që ai me e dhonë për mehër, shpirtin e tij edhe pasurinë e tij. E pasi që të na bëhet e qartë kjo, e shofim qartë se frikacaktë edhe kopracat nuk paskan drejtë në xhennet edhe në knaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Frikacaktë, ata të cilët janë kopracë me shpirtin e tyre nuk e japin për hir të Allahut Azza wa Jall. E as pasurinë e tij, e tyra, në tëtë ata nuk paskan drejtë në xhennet ngase Allahu Azza wa Jall E paska shit xhennetin një grupi, një lloj prej njerëzve, të cilët paskan dhon shpirtin e tyre edhe pasurinë e tyre për me arrit kënaqësinë e Allahut edhe xhennetin. Kur e ka nxjerr Allahu Azza wa Jall xhennetin në treg për me shit, e pasi që e ka nxjerr nuk ka pranuar si pagesë tjetër sen përveç shpirtit edhe pasurisë. Që njeriu ta jep e ka nxirrë në treg, e tash Allahu Azza wa Jall ju ka thënë njerëzve kush është që po don me ble. Mirëpo, si pagesë është shpirti edhe pasuria. Pasi që ka vënu Allah Azza wa Jall këtë kusht, edhe ka kërkuar këtë çmim të lartë, Këta shampionat Këta luftart Ndalen brapa S'kan mundësi me bo këtë Kush ngritet me bo këtë tregti pastaj Ngriten edhe dalin para këti kësaj pasurie të cilën Allahu Azza wa Jall e ka qitë në shitje vetëm ata të cilët e dun Allahun Azza wa Jall me sinceritet edhe presin pastaj se cili shpirt i tyra meriton që ta blejnë xhennetin e Allahut azza wa jall. Ngase ata të cilët dalin edhe llogaritin veten se janë ata të cilët e duan Allahun azza wa jall, nuk është secili i cili thot këtë fjalë asht prej atyra. Prandaj tash mbet Allahu azza wa jall dhe zgjedh se cili shpirt prej shpirtave të atyre të cilët thon se e duam Allahun azza wa jall meriton që të shitet xheneti për shpirtin e tyre. E pasi që hec kjo tregti, apo kjo pasuri të cilën Allah, këtë mall të cilën e qet Allah në tregti, hec nëpër dur të atyre të cilët, e dun Allahun, ndalet në dur të atyre të cilët, Edhe janë të ashpër me kafirat, edhe thujnë se ketë na jemi kështu, Allahu Azza wa Xhel kërkon prej atyre tash që të kanë dëshmojnë me diçka se janë ata të këtij grupi. Kur Allahu Azza wa Xhel, kur ndalet kjo tregti në mesin e këtij e kësaj grupe, edhe thujnë se ne jemi ata të cilët jemi të butë me muslimanët edhe të ashpër me kafirat, tash Allahu Azza wa Xhel kërkon prej atyre Ai, Allahu Azza wa Xhel, ju don juve. Tash vonohen njerëzit edhe mbesin vetëm ato të cilët e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fjalë e në vepra edhe në sjellje. Mirëpo, kërkohet që dëshmia e tyra t'jetë e drejtë. Për me qenë dëshmia e tyra e drejtë, duhet t'jenë prej atyre të cilët juxhahidune fi sebili Allahi wa la jakhafune leumete laim që luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Xhel e nuk kanë frikë asnjëherë kur t'u vnohet edhe ky kusht vonohen shumë prej muslimanve edhe ngriten muxhahidat ndalen shumë kur t'vnohet ky kusht edhe pasurinë e juaj. Ndërsa kontrata që do të bahet, do t'ju obligon juve që t'i dorëzoni këta, edhe juve ju dorëzohet xhenneti. E kur shohin këto burra, madhërinë e Allahut Azza wa Xhel, mes kujt po bahet kjo tregti, kur ta shohin se ky mall të cilin Allahu Azza wa Xhel është tu e shit, Xhenneti është shumë i shtrenjtë. Edhe kur ta shohin se në çfarë libri në Kur'an është bërë kjo kontratë mes Allahut edhe besimtarëve, atëherë e shohin se vlen, vlen për këtë xhennet me dhanë pasurinë edhe shpirtrat e tyra. E nuk vlen që me dhanë shpirtat e tyre edhe pasurinë e tyre për kënaqësitë e kësaj bote, e pastaj të kalon kjo botë e vazhdon humbja e tyre në ditën e Kiametit përgjithmonë. Dhe shohin edhe shohin këto burra se ata të cilët nuk e dorëzojnë shpirtin e tyre edhe pasurinë e tyre Për me ble ket xhennet të cilën Allahu Azze wa Xhel e ka në shitje, i shohin si njerëz mendjelehtë. E kur ta zgjodhin kënaqësinë e Allahut, muxhahidat, ata të cilët i blen pastaj Allahu shpirtrat e tyra, edhe pasurinë e tyra, edhe merr Allahu Azze wa Xhel pasurinë e tyra edhe jetën e tyra, e tash jep xhennetin Allahu azza jalla pas gjithë kësaj na i thot Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun mos i llogaritni mos i llogaritni ata të cilët vdiqën në rrugën e Allahut të vdekur jo ata janë gjallë tek Zoti i tyre furnizohen pasi që Allahu e mor pasurinë e tyre edhe jetën e tyre Allahu Azza Jall nuk kishte nevojë për jetën e tyre dhe pasurinë e tyre. Dojke t'i shef se cili prej këtyre liyamiza l-khabitha min at-tayyib, po dojke ta ndajë njerin e mirë mujahidin, edhe atë i cili thotë se e don Allahun në realitet, nuk ka mundësi me sakrifiku për Allahun Azza wa Jall. Këta dojke Allahu Azza wa Jall, pasi që e mor Allahu pasurinë e tij edhe jetën e tij, Tu e ditë Allahu azza wa jalla kthej nuk kish nevojë për pasurinë, dojke me shiku Allahu bujarinë e tyre. A janë ata burra të cilët me të vërtetë e sakrifikojnë jetën e tyre edhe pasurinë e tyre për në hir të Allahut azza wa jalla? Wallahi, sikur mos kishte zbrit ajet për mujahidin, për shahidin, veç se ky ajet i kishte mjaftuar. Kish mjaftuar. Me të vërtetë, shahidi meriton Mu thirr se është i gjallë. Ngase kur ka qenë në këtë botë, edhe ka hecë, edhe ka mendu në shehidllukun, edhe ka qenë i gatshëm që ta bën një sakrificë ta jap shpirtin edhe pasurin për hir të Allahut azza wa jall. S'ka dyshim se ai ka qenë i gjallë në mesin e njerëzve të cilët ecin mbi tokë po janë të vdekur. Shehidlluku te muslimanët sot nuk ka peshojë, ka hum peshoja te muslimanët sot. Mendojnë se mu çu për shehidin një minut heshtje mjafton. Por muslimanët e sodit mendojnë se nëse çohet një minut heshtje për shehidin, mjafton. Mendojnë se sikur kejt kjo çka e bojnë këta, e zavendëson jetën e atij të cilën ai e kishte dhanë për Allahun Azze wa Xhel. Apo një ditë të cilën e bojnë ditë feste dhe kremtojnë për shehidin, mendojnë se kjo e zëvendëson kejt atë punë të cilën ai e ka bërë, e pastaj harrohet, pastaj flitet vetëm disa fjalë për atë, e në ato fjalë nuk përmendet kurrgjë çka Allahu Azza wa Jall i ka lajmëruar dhe e ka përgëzuar atë, sikur të kishin qenë fjalët e tyre si hapin dyert e xhennetit, hejhat hejhat sa larg janë. A dyert fjalët e atyre nuk i hapin as dyert e xhennetit, ato fjalët e tyre janë boshe të cilat i thonë një dhetë minuta e pastaj e harrojnë shëhidin edhe katë. Wallahi, vllazni, prej gjanave çka na dëshpron për musliman të Ballkanit po du t'ju tregoj. Një prej vllaznive tonë musliman të cilin e kemi njoft edhe kemi hangër e kemi pi me ta Allahu Azza wa Jalla Luftën e Kosovës e furnizoi me shehidllëk. Pa marrë parasysh se mediumet dojnë ta tregojnë si njeri nacionalist. Wallahi nëse ka pas dikush i cili i ka urrejt nacionalistat ka qenë ai. Ka qenë djali i ri i cili ka lanë pas veti dy fmij. Nuk ka më shumë se 23 vjeçar. Shpia e tij është djegë. Prej muslimanëve nuk shkon dikush me shiku shpinë e tij. Më e keqja është se shpinë e tij për ta ndërtu e merr përsipër Don Lush Gjergji. Shpinë e muslimanit shpinë e shehidit tonë Muslimanët meritojnë me jetu tash kështu ngase vllazni halli i umetit shembulli i umetit ton është sikur një anija po kjo anija nuk lundron n'ujin e detit Kjo anija jeton në gjakun e bijve të saj. Kjo anije jeton në gjakun e bijve të saj. Kur paksohet gjaku, dridhet anija. E kur të shterret gjaku, praptohet anija. Për atë është praptu anija e umetit tonë. Ngase është shterë gjaku i shehidave të cilët e kanë derdh gjakun. Pema e Islamit rritet me gjakun e shehidave. Kur është ndalë kjo pemë, kur në rrajtë e kësaj peme nuk qesim gjak, ka fillu kjo pema e islamit thahet. Tek na, ka fillu të thahet. ndërsa djali baba i tij kishte vdek në luftën e Uhudit tha po do me të tregu se çfarë i ka thanë Allahu teala babës tënd kale bela tha po si jo kale ma kellem Allahu ahaden illa min wara i hijab Allahu nuk i ka fol as kujt përveçse pas perdes wa kelleme ebake kefahan ndërsa i ka fol babës tënd Këto dy nuk bëhen në zjarr të dytë, ngase kafiri është në xhehenem. S'ka mundësi edhe ai i cili e ka mbyt kafirin me hi në xhehenem. Ndërsa transmeton Abdulrahman ibn Umeira, edhe kjo është prej haditheve të cilat mjafton vlerën kur pejgamberi s.a.s. si pejgamber, thotë: "Më e dashur për mua është që të kisha vdek shahid se sa të kisha pas në sundimin tem gjithë banorët e fshatrave edhe qyteteve." Pasi tema është e lidhur me problemet e sotit që kanë ndodhur, kam dashur t'ia tregoj vllaznive telegramin e fundit të cilin ja çojnë vllaznit e Çeçenisë, vëllezërën në Palestinë. Ndërgoni, edhe ka lidhje me shehidllëkun, e kam nxjerr t'ia them. Ju thon, ju thon atyra. Pasi që falënderojnë Allahun prej tokës çeçene, prej tokës së krenarisë, rezistencës dhe mosmposhtjes ua dërgojmë këtë telegram urgjent vëllezërve tanë muslimanë në Palestinë edhe pse me toka jemi larg mirëpo jemi afër me zemër sepse shpirtat janë ushtarë të renditur ata që njihen, shoqërohen ata që s'njihen, largohen na vjen shumë keq që ka mbetur Mesxhidul Aksaja e robëruar në duar të zullumqarëve popullit më të keq të cilin e ka krijuar Allahu Popull që, që s'njeh kufi, popull që i vret pejgamberët e vet. Çdo ditë që e përmendim Aksan, na dridhet zemra nga dhimbja ndaj asaj që ndodh atje. Ditët kalojnë, kurse plaga e vjetër na dhemb edhe më tepër. Shigjeta e fundit që na u fut në plagën e vjetër ishin këto ndodhi që ndodhën ditëve të fundit, kur Sharoni e fëlliqi tokën e Aksasë. Atëherë, luanët e Aksasë u ngritën ta mbrojnë Aksanë. Pasi që shumica jonë e kemi tradhtuar, mirëpo vëllezërit tanë nuk e posedojnë atë që e posedon armiku ynë, ata i ballafaquan aeroplanat, artilerinë, automatikat e tyra me gurë, Allahu i ndihmoftë. Ne nga toka çeçene, nën granatime dhe raketime të aeroplanave, artilerisë dhe shumë gyposhave, U dërgojmë vëllezërve tanë në Palestinë këtë telegram me plot dhimbje, sepse ajo që e kemi parë na i ka shkyer mëlçitë, na i ka përgjakur zemrat. Ne kërkojmë falje ngaqë nuk mundemi të ju ndihmojmë me asgjë, përveçse me lutje për ju në çdo kohë. Toka juaj është edhe e jona, Kudsi është edhe juaji edhe i joni. Duroni se takimi jonë është në Xhennet. O ju luftëtarë të tokës të Palestinës, O ju që i kundërviheni armiqve të Allahut në emër të fesë dhe për të ngritur fjalën e Allahut, duroni, sepse fitorja vjen nëse durojmë, fundi i fundit Allahu është i Fuqishmi, më Krenari. Vazhdoni si muxhahidë, mos u zmbrapsni, as mos u mërzitni. Nëse jeni mërzitur, kujtoni se tokën tonë e ka okupuar armiku para katër shekujsh. Nëse ju ka dridhur fakti se ju ka shpërngulur nga ana Ju ka shpërngulur, anë e mbanë botës, ne të gjithë jemi shpërngulur, një pakicë është kthyer në tokën e vet, edhe më tej shpërngulemi dhe vritemi. Armiku vepron me ne si është më keq. Nuk kemi as ushqim, as veshmbathje, as vendstrehim, mirëpo jemi të lumtur sepse e kemi kënaqur Zotin tonë. Me diturinë dhe urtësinë e tij janë duke na ardhur këto përcaktime. Po ta dinte Allahu se në diç tjetër fshehet mirësia jonë, Atë do të na e caktonte. Çështja e besimtarit e tëra është e mirë, mirëpo nëse i realizon kushtet, të duron në vështirësi dhe të falënderon në bollëk. O vëllezërve tanë shehidë, inshallah ju urojmë shkuarjen tuaj te Zoti juaj, të ngjyrosur me gjakun tuaj, ju jeni me të vërtetë të lumtur, jeni duke jetuar jetë në të cilën nuk ka vdekje, jeni nisur drejt begative ku ku s'ka aspak brenga, vallahi, nuk jemi duke u mërzitur për ju, mërzitemi për vetveten, sepse Shehidlloku është zgjedhje prej Allahut, ai që s'e ka arritur këtë gradë dhe të mos përgatitet për këtë gjë. Ajo që janë duke e bërë armiqtë tanë me bijtë tanë në tokën e bekuar, është një gjë për të cilën lotojnë sytë. Për fat të keq, vrasja e civilëve të pambrojtur me metoda prej më të vështirave nuk quhet terrorizëm, por quhet siguri, preventive. Vrasja e një foshnje dyvjeçare nuk quhet terrorizëm por shpartallim të demonstratave. Ata padyshim se janë terrorista dhe kriminelë. Këtë e vërtetoi fakti se e vranë vëllanë tonë Muhamedin dhe babanë e tij. Flet për një djalë të vogël disa vjeçar, ndoshta ka pasur shtatë-tetë vjeçar, me babën e tij, të cilin e vrasin jehuditë në këto demonstrata. Sa i dhimbshëm dhe i mërzitshëm është kjo pamje, ku bërtet dhe kërkon ndihmë. Mirëpo askush nuk i përgjigjet. Vallë, nuk është ky ai që ka thënë, Vaj për tokën tonë baba im! Mbeti kryelartë xhelati, pesëdhjetë vjet jetojmë të poshtruar, aspak syri nuk mundet të flejë, vaj për ne, çë ndodhi me burrat tonë, a nuk e kemi edhe ndonjë Saad e ndonjë Miqdad? Muhamedi mbrohej nga zjarri me gjëra që aspak nuk e mbronin, e goditi plumbi i tradhtisë, mirëpo më parë, I goditi zemrat tona me dhimbje sesa atë. Me të vërtetë emri iu përputh me domethënien e tij. E kishte emrin Muhammed, ata për këtë edhe vranë, sepse ka qenë njeri i lavdruar, ngase fjala Muhammed domethënë, ka kuptimin i lavdruar. Pasi që i gjuante me gur, duke mbrojtur fenë, Kudsin dhe Aksanë, guri i tij për ta ishte i nxehtë. Me të vërtetë ishte i lavdëruar, po çfarë habie ka në këtë? A nuk ishte ai pasues i fesë së Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, i cili është njeriu më i lavdëruar që e ka krijuar Allahu? Nuk është habi të jesh i lavdëruar o Muhamed, sepse e ka e ke marrur përsipër të bësh atë që nuk e bëjnë sot as burrat. Gjaku yt është dëshmi se feja jote është e shtrenjtë. Allahu nuk do ta humb shpërblimin tënd as shpërblimin e secilit të lavdëruar që është aktiv. Është muxhahid i vërtetë. Sa Muhameda i kemi në radhat tonë të cilët nuk janë të lavdruar. Allahu qoftë me ty, sepse ti je një tesar të cilin do ta ruajmë që t'ua japim dhuratë gjeneratës tonë me shpresë se bëhet e lavdruar ashtu sikurse ishe ti i lavdruar. Të pamë se si fshihesh pas xhamisë së shkëmbit në Kuds sepse fshehesh pas një pas saj nga mllefi i çifutëve, kurse ajo nuk mundet të të mbrojë. Në këtë rast, Na u kujtua fjala e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka përgëzuar duke thënë, nuk do të ndodhë kiameti derisa të luftojnë muslimanët kundër çifutëve e të fitojnë muslimanët, kurse çifutët do të fshehen pas gurit dhe drurit, kurse guri dhe druri do të thonë, o musliman, o rob i Allahut, pas meje kam një çifut, eja dhe vrite, përveç drurit Garqad, i cili është dru i çifutëve. U befasuam se si u ndrrua situata, arritëm të shohim se si muslimani fshehet Kurse çifuti vjen e vret. Muhammed, a e di pse je strehuar pas atij guri i cili nuk të strehoi? Sepse bijtë e umetit tënd janë fshehur para teje prej çifutëve. Mirëpo pas çkaje? Le të përgjigjen nëse janë të sinqertë. Ne dimë se kjo që na ka na është treguar mbi vëllezërit tanë është shumë pak nga ajo që u ka ndodhur në të vërtetë. Ne kemi parë vetëm një shembull të një terrori zionist zullumqar për të cilën kujdeset Amerika e cila pretendon se lufton terrorizmin. O ju që para vullnetit tuaj zvogëlohen edhe malet. Ju keni regjistruar në historinë tonë të mposhtjes dhe nënçmimit me gjakun tuaj, ndodhi me të cilat krenohemi t'ia mveshin ummetit, t'ia mveshim ummetit tonë. Një ummet i cili ka njerëz si ju në rradhat e veta është ummet i sakrificës dhe vetëmohimit. Ju armë keni gurin, mirëpo me të vërtetë është armë që shkatërron. Gur. Ka në çdo vend të vendeve islame, mirëpo në vendin tuaj ka domethënie tjetër. Në vendin tje, në vendet tjera guri quhet gur, mirëpo në vendin tuaj guri quhet bombë, e cila shkakton trishtim në zemrat e armiqve e vret ushtarin para se ta godet. Trimi me ndihmë të Allahut e pastaj me trimërinë e tij e vret armikun edhe nëse është i paarmatosur. Kurse frikacaku nëse i posedon të gjitha llojet armatimit do të ikë sikurse macja nga armiku i tij i paarmatosur. O popull i Kudsit krenar, ju jeni heronj, andaj mos mos u mposhtni, as mos u mërzitni, sepse ju jeni më të lartë nëse jeni besimtarë. Ummeti jonë i ngjan anijes e cila nuk lëndron në deti por lëndron në gjakun e bijve të saj. Aq sa më shumë pakësohet gjaku dhe sakrifica, anija fillon të dridhet, kurse kur të thahet tërësisht, atëherë praptohet. Andaj për Allahun, Ju themi mos u bëni koprracë me gjakun tuaj, sepse krenaria jonë fitohet vetëm me gjakun e shehidëve. Druri i këtij ummeti vetëm me gjak rritet. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, Ju është bërë obligim lufta, ndonëse ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, ai është shumë i dobishëm për ju, edhe mund që ju ta doni një send, ai është shumë është i dëmshëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini. O ju heronjtë e Aksasë, nëse ju vonohet fitorja dijeni se vetëm Allahu është ndihmësi juaj. Nëse ju e tradhtoni Allahun, Allahu nuk i fillon të dridhet, kurse kur të thahet tërësisht, atëherë praptohet. Andaj për Allahun, ju themi mos u bëni koprracë me gjakun tuaj, sepse krenaria jonë fitohet vetëm me gjakun e shehidëve. Druri i këtij ummeti vetëm me gjak rritet. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, Ju është bërë obligim lufta, ndonëse ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, ai është shumë i dobishëm për ju, edhe mund që ju ta doni një send, ai është shumë, është i dëmshëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi e ju nuk e dini. O ju heronjtë e Aksasë, nëse ju vonohet fitorja dijeni se vetëm Allahu është ndihmësi juaj. Nëse ju e tradhtoni Allahun, Allahu nuk i tradhton besimtarët e tij. O besimtar, nëse ju ndihmoni fenë e Allahut, ai u ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. Vetëm prej Allahut frikësojuni, atëherë të gjithë krijesat do t'ju frikësohen. Dijeni se nuk fitoni me numër dhe pregaditje, por fitoni me takvallëk, devotshmëri. Ndihmoni Allahut me devotshmëri, përmirësim, udhëzim, vepra të mira dhe largim nga të këqijat, sigurisht se do të ngadhënjeni. Me leje të Allahut, mos iu frikësoni armikut, sepse i keni shembull vëllezërit e juaj afganë, atë ditë kur në tokën e tyre okupoi armiku, kurse ata ishin popull më i varfër në rruzullin tokësor. Ata iu mbështetën Allahut dhe arritën ta mundin forcën më të madhe botërore të asaj kohe. Divizionet, forcat, raketat bërthamore dhe armët e saja biologjike nuk i bënë dobi, atë ditë që caktoi Allahu t'u ndihmojë vëllezërve tanë kundër tyre. Mos iu frikësoni armës së armikut tuaj, sepse po realizuat atë që e ka kushtëzuar Allahu, për fitore sigurisht se do të fitoni. Allahu thotë popullit të vet, Musa i tha, Kërkoni ndihmë prej Allahut dhe keni durim, s'ka dyshim se toka është e Allahut, ia lë në trashëgim atij që do, nga robët e Tij, e ardhmja e lumtur është për të devotshmit. E tashmë, fjala premtimi, e tashmë, fjala jonë, u është dhënë, më parë robërve Tanë të dërguar, se ata padyshim do të jenë të ndihmuar dhe se ushtria jonë do të jetë, do të jenë, ata ngadhënjyesit. Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëjë zotërues në atë tokë, ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre. dhe fenë të cilën ai e pëlqeu për ta do ta forcojë e në vend të frikës ai do t'i dhurojë siguri ata më ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë e kush edhe pas kësaj mohon të tillë janë të tillët janë ata më të prishurit kërkimi i ndihmës prej Allahut durimi dhe adhurimi i tij takvallëku imani dhe veprat e mira pasimi i udhëzimit të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe shokëve të tij Kapja për fenë e Allahut dhe mohimi i tagutit janë kushte me të cilat arrihet fitorja, e nëse në këto aspekte jeni të mangut, atëherë dijeni se Allahu thotë, E kur ju e goditi një dështim në Uhud, e që ju ia patët dhënë atij atë dyfish armikut në Bedër, thatë prej nga kjo, thuaj, Ajo është nga vetë ju, s'ka dyshim se Allahu është i plotfuqishëm për çdo send. Humbni shpresat nga të gjithë përveç Allahut, sepse askënd nuk e keni ndihmës prej muslimanëve përveç nëse dëshiron Allahu, sepse të gjithë janë të kënaqur me bujqësi, mirren me bishtat e lopëve dhe shkojnë pas dunjasë. Është bërë prej njerëzve që më së shumti kujdesin për jetën e kësaj bote, në përgjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu, kurse ata janë pakicë. Çka të them? Kur Kudsi dëshmon ndodhi trishtuese, e nata është e errët dhe fytyra e tokës është e mjegulluar, Që ndodhi me bijtë e Jermukut dhe Hëtinit, që ndodhi me popullin tonë që u larguan nga xhihadi dhe hyjniu i tyre i cili u ndihmon ta. Në fund, ju premtojmë se së shpejti me leje të Allahut, do t'u mundësojmë të dëgjoni atë që do ta bëjmë me vëllezërit e çifutëve rusët, në shenjë hakmarrje për Aksan tonë. Pritni së shpejti aksionin e Aksas, me të cilën do t'ua shërojmë plagat. Kjo është ajo që mund ta bëjmë për ju. Allahu është Ndihmësi, Ndihmësi dhe Atij i mbështetemi. E kam ba qëllimisht. E lus Allahun Azza wa Jall që të na dhuron shehidllëk insha Allah dhe të takojmë Allahun Azza wa Jall pa mëkate e të na i falë gabimet tona insha Allah vazhdojmë me derset tona dersi ardhshëm insha Allah të vazhdojmë me jetën e një shehidi بطغيان ندوس له الجبين